Encosta na minha. Aí, novinho, encosta, novinho, encosta, beleza. É, gato, encosta, gato. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, os caras, os homens. Mano, mano. E aí, quem desligou o som? E aí, meu, solta o som aí, meu. Pararapa, pararapa. Da 17 no moia, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa. Hoje a cone no moia, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa. Joelho para no moia, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa. Hoje o pantanal no moia, vai sarra até de manhã. Hoje me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança, dança. Se me ama, dança, dança. Ei, você aí, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, que, que. Ei, você aí, sarra. Sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, sarra, sarra aqui, ki, ki. Pararapa, pararapa, da 17 no moiato, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa, vai chamar cone no moiato, vai sarra até de manhã. Pararapa, pararapa, joelho para no moiato, vai sarra até de manhã. Pararapa. Pá, parará, pá. Pois se o pantanal não moia, tu vai sarrar até de manhã. Alô? Tem um lembrete. Ah, ah, senta no meu macete. Fica no meu macete. Rebola no meu macete, vai sarra no meu macete. Ah, ah. Aprendeste? Senta no meu macete. Quica no meu macete, rebola no meu macete. Ah, ah. Aprendeste? Senta no meu macete. Quica no meu macete, rebola no meu macete. Ah, ah. Aprendeste? Senta no meu macete. Quica no meu macete, rebola no meu macete. Tá esquecida pra caralho. Imbecila novamente. Combater o esquecimento das. Ah.